Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Póngalo, brillete. Mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeo de flores y billetes. De flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, Bang Bang, si con nosotros te entromete Pa, pa, pa no quiere que lo preste. Me da igual si tu amor me compromete. Contigo he puesto el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Somos dos Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y amante Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. ti, por ti por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tienes lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decían. que con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y ¿quién lo diría? Se me para el corazón solo con mirarte. Porque ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. por ti, por por ti, por mí, por ti, por mí. por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por por ti, por por ti, por mí, por ti, por por ti, por mí, por ti, por La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que tal la esquina son ¿Quién lo diría? Que tal la esquina sazón ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la quinata son sonaría?